служить. And um, Иисус сделал много чудесных вещей в наших жизнях. Он освободил нас, so that we can do great for Him чтобы мы могли делать великие дела для because He Него, loves us so much. потому что Он так нас любит. Um, talk about the topic of Сегодня я хочу поговорить на тему одиночества. A couple of weeks ago, I read in the newspaper. Пару недель назад я прочитал в газете. I'm actually going to read uh, just a few sentences from this article. Я сейчас с этой статьи несколько предложений прочитаю. It is about a man who was in his 50s and died. Это о человеке, которому было около 50 лет, а он умер. And no one knew this man. Никто не знал этого человека, He was totally on his own at the end of his life. А, потому что под конец своей жизни он был просто совершенно сам по себе жил. Let me just quickly read. Я сейчас быстренько прочитаю. Даниил, иммигрант из Аргентины, умер два года назад. Daniel, an um, immigrant from Argentina, died two years ago. Никто не помнит его. No one remembers him. Иногда я думал о нем. Это уже эм, детектив говорит. Okay, and this is what the detective says. Um, once in a while, I, I thought about him. Как человек может стать таким одиноким? How can a person become so lonely? Это уже не жизнь в моем понимании, говорит детектив Клай Блоренфелд. And this detective, Klein, um, he says that to me, it's not life being so lonely. There's no point in life. Он вел, он вел расследование по делу аргентинца. Okay, and he led an investigation um, about the this Argentinian man. Ему было не просто забыть этого одинокого мужчину в двухкомнатной квартире. It wasn't easy for him to forget this lonely man who lived in a two-bedroom apartment В пригородне Багармосен, это в Швеции. um, the, and his, he lived in S- Sweden. Ему было всего 55 или 56, когда он умер. He was only about 55 or 56 years old when he died. Должны же у, у человека в этом возрасте быть какие-нибудь друзья. And so the detective thought, well, when a person is this old, he, he should have some friends. Который помнит о нем. That would remember him. Продолжает размышлять Клей. So he continues, and the detective continues to contemplate on And that. then there are some statistics about Sweden at, of how many people die in the state of loneliness. И есть статистика в Швеции о, о том, сколько лю- людей умирают в состоянии одиночества. Примерно двое из десяти человек в Швеции умирают в одиночестве в домах престарелых. Um, approximately two out of ten people in Sweden die because of loneliness in, in the nursing homes. Well, not because of loneliness, but they are lonely when they die. And I was wondering about the statistics in, of St. Petersburg. И я думал о статистике в Санкт-Петербурге. Um, and just as I read this article, И а, вот когда я читала эту статью, a friend of mine who lives in Moscow now phoned me. а, позвони- мне позвонил друг из Москвы. Um, he's a very well educated man. Он очень образованный человек, He has a good job, у него хорошая работа, but he's also very lonely. но он также очень одинок. His wife left him. Его оставила жена, They've got a small child, у них маленький ребенок, and he's alone in Moscow. и, и он один в Москве. And I asked him, I said, do, do you have anyone that you can talk to about this problem you have? И я спросила его, есть ли у тебя кто-нибудь, с кем ты можешь поговорить об этой проблеме, которая have a есть? ли у тебя близкий друг? said, No, no Он сказал, нет, нету никого. There is in a city of 15 million, but he alone by himself. Москва — город 15 миллионов, а мой друг там один, сам по себе. And I think there are so many people in St. Petersburg in exactly the same situation. Я думаю, что в Санкт-Петербурге тоже очень много людей в такой же ситуации. So many people, um, they work, they have acquaintances, but they don't have close friends. Столько людей, они работают, у них есть знакомые, но у них нет близких друзей. So many things uh, has just changed in our society during the last 20 or 30 years. За последние 20 или 30 лет столько много вещей поменялись в нашем обществе. You know, when you watch these old films, you can see that people used to talk to each other. Когда вы смотрите старые фильмы, вы видите, что люди раньше разговаривали друг с другом. Neighbors used to actually know each other. Соседи на самом деле знали друг друга. You could go and visit someone without phoning them before you go. Вы могли просто прийти кому-то в гости, и не, не обязательно было предварительно звонить им. Just the other day I walked past a restaurant and there was a notice, a sign that said We don't have Wi-Fi. We actually talk to each other. <laughs> Недавно я проходил мимо ресторана, и там была вывеска, где было написано, «А у нас нет Wi-Fi. Мы на самом деле реально общаемся друг с другом. What has changed in our society? А что изменилось в нашем обществе? How many of you know your neighbors? Сколько из вас знают своих соседей? Okay. Three or four or five maybe. <laughs> Трое, четверо, ну пятеро, может быть. How many of you have invited your neighbors over for a meal? <laughs> И Сколько из вас, э, кто из вас приглашал когда-нибудь своих соседей на обед? No. Никто. А, One, ну вот, two. Okay. два человека. Okay. Normally, we don't even know our neighbors by name. Обычно мы даже не знаем своих соседей по имени. We know this is the one who's probably a drug addict. Ага, мы знаем, этот, ну, наверное, наркоман. That one, uh, that one is screaming the whole time at his wife. Этот постоянно кричит на свою жену. That one is always very secretive. Этот такой очень скрытный. That's the serious one. А вот тот такой серьезный. But we don't know their names. Но мы даже их имен не знаем. The Bible talks about hospitality. А Библия нам говорит о гостеприимстве. When we are free to invite people over to our houses, когда мы сва э, свободны, чтобы приглашать людей к себе в гости. Where we can get to meet people. Мы можем встречать людей. Get to know them. Узнавать больше о них. Also in our culture and, and in our time, people don't eat together anymore. Также в нашей культуре в наше время люди больше не едят вместе. How many families have breakfast together in the morning? Ну вот сколько семей утром завтракают вместе? Yeah, that's good. Ну, Хорошо. How many have dinner together in the evening? Э, Кто обед, э, ужинает вместе вечером? And how often do we just have friends over for a meal? И как часто мы просто приглашаем друзей в гости? Many of us actually struggle to make new friends. Для многих из нас на самом деле сложно а, познакомиться, с, и, ну, <laughs> сделать новых друзей. And for us as Christians, sometimes we can also feel lonely. И мы, как христиане, иногда тоже можем чувствовать себя одинокими. Um, we have no one to confide in. Нам не с кем поделиться. No one who is really sympathetic. Никто, кто может действительно понять uh, и прочувствовать наши нужды. And we need these people in our lives. Нам нужны такие люди в наших жизнях. And we know that loneliness is the effect of sin. Мы знаем, что одиночество — это результат э, греха. Because right in the beginning, when God created Adam and Eve, or Adam, Потому что в самом начале, когда Бог создал Адама, he had a great relationship with God, Adam did. Uh, Адам имел отличное отношение с Богом. But still God said it's not good for a man to be alone. Но все равно Бог ему сказал, что нехорошо для человека быть одиноким. And God gave him a friend, Eve. И Бог дал ему подругу, Еву. And they were husband and wife И in они- this case. И в этом случае они были муж и жена. But the point I want to make is that God made us for community. Но а, смысл того, что я хочу сказать, это то, что Бог сделал нас, чтобы мы а, были в- как бы в в обществе. People are lonely today for different reasons. Есть много причин, по- почему люди сегодня одиноки. Some people have lost a loved one. Кто-то, может быть, потерял любимого человека, Some people are in the middle of a divorce. кто-то, может быть, посред... ну, про- идет через развод, Some people just feel um, that God is judging them. кто-то, может быть, чувствует, что Бог осуждает их, Some people have been lonely since their childhood. кто-то, может быть, с детства был одиноким. No matter what the reason is why we sometimes feel lonely, Неважно, какая причина нашего, ну, того, что мы иногда чувствуем себя одинокими. I really do believe that w- God wants to free us from that. Я действительно верю в то, что Бог хочет освободить нас от этого. He wants us to, to know that we are part of Him and His love, Он хочет, чтобы мы знали, что мы часть Его и Его любви. That He's close to us. И Он близок к нам. We are in His family. Мы в Его семье. And that we will know that. И чтобы мы это знали. And that will be the foundation of our relationship with other people as well. И чтобы это было основой наших отношений с другими людьми тоже. Okay, so now the sermon begins. Ага, сейчас начинается проповедь. I want to um, divide it into two parts. Я хочу разделить ее на две части. First of all, our relationship with God, В- Первая часть это а, наши отношения с and Богом, then our relationship with each other. а, ну а потом уже наши отношения друг с другом. But I'm going to start with our relationship with one another Но я начну а, с того, что буду говорить об отношениях с друг с другом. because I want to end with our relationship with God. It's the most important. I want to а, end Потому что я хочу закончить э, говорить о, ну, э, закончить проповедь э, с разговором о нашем отношении с Богом, потому что это ну, наиважнейшее отношение. God wants us to have friends. Бог хочет, чтобы у нас были друзья. God wants us to be part of a community. Бог хочет, чтобы мы были частью общества. God designed family. Для этого Бог сотворил семью. God is the author of friendship. Бог uh, сотворил дружбу. And um, that is just who he is. И это то, кем он является. If we look at the scriptures, um, the Bible tells us that God is a triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Если в Библии написано, что Бог Троица, то есть Отец, Сын и Дух Святой. God Himself is the perfect community. То есть Бог в себе идеальное общество. They love each other. Они друг друга любят. God is one. Бог один. The Father loves the Son. Отец любит Сына. There is unity. И Есть эм, как бы о- общ- общество, Единство. единство. The Father, the Son, and the Holy Spirit are one. А, Отец, Сын и Дух Святой, они There is едины. respect. Есть уважение. And we are made in the image of God. И мы сделаны в, в лице, в лице ну как бы по, по образу Божьему. And at least in part of it, God made us to be in a community like that. И хотя ну частично Бог сделал нас, чтобы мы были в обществе. God never made people to be alone all by themselves. Бог никогда не Бог не сделал людей, чтобы они были сами по себе одиноки. Let's look at uh, Ecclesiastics 4. Давайте посмотрим на Экклезиастам 4. verses 9 to 11. стихи <clears throat> от 9 до 11. Two are better than one because they have a good return for their work. Okay, just verse by verse. Стих за стихом. Ок, а двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Verse 10. If one falls down, his friend can help him up, but pity the man who falls and has no one to help him up. Ибо если упадет один, то другой поднимает товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Also, if two lie down together, they will keep warm, but how can one keep warm alone? Также, если лежат двое, то тепло им, одному как согреться. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands – is not quickly broken. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Isn't that true for every part of life? Разве не правда ли это для каждого аспекта нашей жизни? We need friends in business. Нам нужны друзья в бизнесе. We need friends just in everyday life. И просто в повседневной жизни. Because we cannot make it on our own. Потому что сами по себе, самим у нас не получится, мы не можем быть сами по And in the church as well, we need each other. И в церкви тоже мы друг другу нужны. Even in our relationship with God, we need other Christians alongside us. И даже в наших отношениях с Богом нам нужны вокруг нас а, отношения с другими христианами. So I want to ask you, do you have a close friend like that? Поэтому я хочу задать вам вопрос. Есть ли у вас такой близкий друг? Do you have a friend who you can confide in? Которому вы действительно можете доверять и все рассказывать? Let's go to James 5:16. Давайте сейчас посмотрим на Якова 5:16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Many times in the New Testament, uh, the Bible tells us how to, um, how to build relationship with other people. В Новом Завете Библия часто говорит нам о том, как строить отношения с, с людьми. And part of that relationship building И часть этого заключается в том, чтобы is to not always tell all the pleasant things to, to your friends, мы не только всегда приятные вещи говорили своим друзьям, but there are times when we sin. но и, и бывают времена, когда мы грешим. And you can go to your friend, И вы можете подойти к другу listen, I've I've just fallen on my face. и сказать, я просто лицом м, упал в грязь. We need to pray together. Нам нужно помолиться вместе. Давай помолимся. Do you have a friend who knows your weaknesses? Есть ли у вас друг, который знает ваши слабые стороны? Do you have a friend who can encourage you? Который может ободрить вас? That's so important. Это так важно. And in order to to have friends, we need to be loving, trustworthy people ourselves. Но для того, чтобы иметь друзей, нам нужно самим быть любящими uh, и людьми, которым можно доверять. What is a good friend? Что такое хороший друг? Um, in English we have this saying, a friend in need is a friend indeed. Ну, в английском языке есть такая поговорка, что э, друг, который э, скоро, ну, поможет в нужде, это настоящий друг. Do you have friends like that? Есть ли у вас такие друзья? Let's look at Proverbs 17, verse 9. Давайте посмотрим на Притча. Притча, 17, э, стих 9. He who covers over an offense promotes love, but whoever repeats the matter separates close friends. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. So this is telling us about someone who is trustworthy. А, Это говорит нам а, тут а, о ком-то, кому можно доверять. When you share something with a friend, Когда вы делитесь чем-то с другом, or if a friend shares something with you, ну или друг делится чем-то с вами, you don't go and tell that to everyone. вы не будете всем об этом рассказывать. You keep that between the two of you Это вы оставите это между вами и вашим другом in most cases. ну, в большинстве случаев. Proverbs 19:6. Притча 19.6. Many curry, this is a funny translation, favor with the ruler, and everyone is the friend of a man who gives gifts. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. So if you are a generous person, То есть, если вы щедрый человек, you'll have friends. у вас будут друзья. Or are your friends people who never give you anything? <laughs> Или ваши друзья люди, которые никогда ничем не делятся с вами, ничего вам не дают. It is just a fact of life. Это просто факт жизни. Now this is not to buy friends. Это не для того, чтобы купить друзей. Say, look, I've got a lot of money. Come and I'll give all of you a chocolate if you come and play with me. <laughs> То есть сказать, что у меня столько денег, поиграйте со мной, я дам вам шоколадку. No. This is just an attitude of the heart. Нет, это наше а, такое а, отношение, сердечное отношение. This is who God is actually. Это кто Бог есть. God so loved that he gave. А, Бог так любил, что он дал. So if friends love each other, то есть если друзья любят друг друга, they will give. у них будет такое состояние сердца, чтобы давать. Are you a generous person? А вы щедрый человек? Or do you just like to receive all the time? Или вы просто все время любите получать? If you start giving, Если вы начнете давать, if you start looking at people who are in need, если вы смо- начнете смотреть на людей, которых в нужде они, and there's a way that you can help them, и есть а, способ им помочь, then you become a good friend. тогда вы становитесь хорошим другом. And therefore, we need to be so so sensitive to each other's needs. Поэтому нам нужно быть очень чувствительными uh, к нуждам друг друга. Especially in the church. Особенно в церкви. If we see a need, если мы видим нужду, we need to think immediately, how can I help this person? Мы сразу же должны подумать, как как же я могу помочь этому человеку. And if you're that type of person, you will have friends. Если вот вы такой человек, кто так думает, то у вас будут друзья. You know what is so amazing about the church? Знаете, что очень удивительно о церкви? That there are people here sitting next to each other who are friends today, Есть люди, которые вот сейчас сидят рядом с друг с другом, они а, друзья сегодня, and they would have never been friends if it hasn't been for if it hadn't been for Jesus. и они бы никогда не были друзьями, если бы не Иисус. People are different races, different languages, У- л- люди разных национальностей, рас, языков, but they are friends today. но сегодня они друзья. God can give you a friend who is not like you, Бог может дать вам друга не такого, как вы. Someone who you might not expect to be a friend. Может быть, вы никогда не ожидали, что этот человек может быть вашим другом. But he can be your, become your close friend. Но он может стать вашим близким другом. Proverbs 27:9. Притча 20, э, стихи 7 по 9. Perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of one's friend springs from his earnest counsel. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. So a friend is someone who gives you good advice. То есть друг это кто-то, кто дает вам хороший совет. Someone who is wise. Кто-то, кто мудрый. Someone who can really give you good advice. Кто по-настоящему может дать вам хороший совет. Uh, Proverbs 27:6. Uh, а, притча 2, глава 27, 7, 6, yes. <laughs> стих 6. Sorry. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Искренние укоризны от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Sometimes our friends will hurt us, Иногда наши друзья причинят нам боль. but it's a good hurt <laughs> Но это хорошая боль, because they tell us the truth. потому что они говорят нам правду. When a good friend sees that we are going in the wrong direction, когда хороший друг видит, что мы идем не в том направлении, или он видит, что мы как-то плохо себя повели, he will come to us and tell us. Он подойдет к нам и скажет нам об этом. It won't be pleasant at the time. It won't be pleasant at the time. Ага. А, ну, в тот момент, конечно, не будет приятно. But it's good. Ну, это хорошо все равно. And that is one of the marks of a very good friend. И это один из признаков хорошего друга. A person who will tell us the truth Человек, который скажет нам правду. in love. Ну, в любви, с любовью, конечно. It's wonderful that Jesus came full of truth and love and grace. Удивительно, ш- ну, чудесно, что Иисус пришел к нам полон любви и благодати, And in truth. а, и в правде. We need that mix when we want to be good friends. И нам вот это тоже нужно иметь все, ну, когда мы хотим хороших друзей. John Stott said the following. Uh, Иоанн сказал следующее. That ну, не Иоанн, а Джон, Stott, автор такой, да. Джон Стокс. He said that our truth can need to be softened by love. Mm-hmm. Когда мы говорим правду, нужно смягчить это любовью. And sometimes our love need to be hardened by truth. Но иногда наша любовь должна быть uh, утверждена верою. Ой, а, прав- правдой, простите. Yes. So we need to speak the truth in love. Поэтому нам нужно говорить правду в любви. And then we're going to look at Acts chapter 2, Сейчас посмотрим на Деяния, вторая глава. just at two verses. Acts chapter 2, verse 46 and 47. Э, Да, вот э, стихи 46-47. This is about the, the first church. Это о первой церкви. This is after the sermon of Peter, Это после проповеди Петра. and 3,000 people were born again, И э, Три тысячи людей покаялись. And they were baptized. И э, они были водное крещение у них. And they became part of the church. И они стали частью церкви. There's a difference between going to church and being part of the church. Есть разница между просто тем, что ходить в церковь или быть частью церкви. These people were part of the church. Но вот эти люди, они были частью церкви. When Peter preached the message, it says in the Bible that they were cut to the heart. И когда Петр проповедовал, в Библии сказано, что эти люди, их прям вот это все пронизывало проникла в сердце им эта проповедь. Something changed them. И что-то внутри поменялось. The Holy Spirit came into their lives. Святой Дух пришел в их жизнь. They were changed. И они изменились. And if you read Acts chapter 2, they were from all different nationalities. И если вы почитаете вторую главу Деяний, вы видите, что эти люди, они были разных национальностей. They talked in different languages. Они разговаривали на разных языках. But something kept them together. Но было что-то, что а, делало их, помогало им быть вместе, едиными. They were all cut to the heart. То есть вот, они прониклись в этой проповеди. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляя под домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Isn't that amazing? Удивительно, How often did they come together? как часто они встречались вместе. Every day. Каждый день. Were they forced to do that? Их кто-то заставлял это делать? No. Нет. That is one of the questions historians are trying to answer. Это один из тех вопросов, которые историки пытаются найти ответ. Why was Christianity so so successful? Почему христианство стало таким таким успешным? Because there were hundreds of religions. Потому что ведь были сотни других религий. But in a very short time, the whole Roman Empire was influenced with Christianity. Um, was what? Influenced ага, by Christianity. Okay. И э, то есть, ну, вся, но вся Римская империя на нее повлияло христианство именно. Why is that? Почему? Because Christianity includes everyone. А потому что христианство включает всех. God says everyone is special and unique. Бог говорит, что каждый уникален и, осо- и особенный. God says, I didn't make you to be alone by yourself. Бог сказал, что я не создал тебя для того, чтобы ты был один сам по себе. You are now part of my family. Ты сейчас часть моей семьи. Doesn't matter where you come from. Неважно откуда ты. Doesn't matter what language you speak. Неважно на каком языке ты говоришь. If you're poor or if, you, or if you're rich. Если ты бедный или богатый. Or the color of your skin. Какого цвета твоя кожа, неважно. You are mine. Ты мой. And you are one. И ты один. Вы все один. That's the message of Christianity. И вот это вот суть христианства. Jesus died for every person. Иисус умер за каждого человека. And he wants to reconcile every person to God. И он хотел, чтобы каждый человек мог uh, прийти к Богу. Verse 47. И стих 47. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Хваля Бога, находясь в любви у всего народа, а, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Every day people became Christians. Каждый день люди становились христианами. It is amazing to be part of church. Чудесно быть частью церкви. Like I said, not just going to church on a Sunday, but being the church. Ну и как я уже сказала, что не просто ходить в церковь в воскресенье, а быть именно частью церкви, I am sure there is someone in this room here today who can be your very close friend. Я уверен, что есть кто-то э, сегодня здесь, кто может стать вашим близким другом. And also, we need to reach out to those who have needs. И также нам нужно а, п- помогать к- тем, у кого есть нужда. Galatians 5:13. Галатам 5.13. You, my brothers, were called to be free, but do not use your freedom to indulge um, the sinful nature. Rather, Rather serve one another in love. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. So my question is, И вот мой вопрос такой. Are you a good friend? А вы хороший друг? Do you have some of those qualities that make a good friend? Есть ли у вас те качества, которые нужны, чтобы быть хорошим другом? If not, God can help us in that. Ну, если нет, то Бог может нам помочь в этом. We all need friends. Потому что нам всем нужны друзья. There's another scripture in Proverbs that says, "Iron sharpens iron, but a f- um, like a f- uh, how how does it say in English? Um, iron sharpens iron, and a friend sh- sharpens." Who can remember that scripture? A friend sharpens a friend. Okay. Да, то есть э, притча говорит о том, что железо э, как бы за, остряет железо, а друг может, ну, как бы отполировать друга. <laughs> Заострить друг. Okay. We need each other. Мы друг другу нужны. We need each other to grow in Christ. Мы нужны друг другу, чтобы расти во Христе. We need each other to be whole people. Чтобы быть цельными людьми. We need close friends. И нам нужны близкие друзья. It is a huge need in this city. И в нашем городе это действительно великая нужда. And there are many people who have not been introduced to the best friend, И э, many peo- there are many people who haven't. who haven't been introduced to the best friend, Jesus. А, и есть а, многие люди, которые еще не знают лучшего друга Иисуса. If we are friends with Jesus, Но если мы знаем Иисуса, then it's part of our job to introduce others to Jesus as well. то тогда нашей целью должно быть представить других Иисусу также. And the second part of my sermon И вот вторая часть моей проповеди. God wants to be your best friend. Бог хочет стать вам, вашим лучшим другом. God loves you. Бог любит вас. John 1:12 says that to those who believe in him, he has given the authority to become children of God. Э, Иоанна 1.12 говорит о том, что для тех, кто его любит, а тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. We are complete in Jesus. Um, мы, э, в Иисусе мы полны, полноценны. полноценны. Colossians 2, verse 9 and 10. Uh, а, Галатам 2, стихи 9 и 10. А, uh, к, к Колозянам Uh, For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Verse 10. And you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». So before you can be a really good friend to other people, Ведь прежде э, чем вы можете стать действительно хорошим другом для других людей, and to have really good friends, и иметь по-настоящему хороших друзей, you need to be God's friend. Вам нужно быть другом Бога. Why do I say that? Почему я это говорю? Because friends will let you down. Ну, потому что люди, э, люди, друзья иногда нас подводят. But Jesus will never let us down. Но Иисус никогда нас не подведет. And only if you are with Jesus, И только если Иисус ваш друг, you will know how to forgive. Вы будете уметь прощать. You will know how to be wise. Вы будете мудрыми. You will know how to be generous. Вы будете знать, что такое щедрость. You will know how to love. Вы будете уметь любить. 1 Corinthians 6:17. 1 а, Коринфянам 6:17. But he who un- unites himself with the Lord is one with him in spirit. А, но тот, кто со- на- соединяющийся с, Госпо- с Господом, есть один а, дух с Господом. Jesus wants to become one with us. Иисус хочет стать единым с нами. How do we become friends with God and with other people for that matter? Ну, как же нам стать друзьями с Богом, ну и с другими людьми? How do we build a friendship? Как нам построить дружбу? Friends spend time with each other. Друзья проводят время друг с другом. And one of the best things that we can do in our relationship with God is just pour out our hearts before Him. И самое лучшее, что мы можем сделать в наших отношениях с Богом, это просто вылить все, вылить все, что на нашем сердце. If we read the Psalms, и если мы почитаем псалмы, we see often David would just pour out his heart before God. Мы видим, как часто Давид просто все Богу выплескивал, все, что на его сердце. God, I'm in trouble. Он говорил, я, в общем, я в луже, у меня проблемы. This is unfair. Это несправедливо. God, knock their teeth out. Боже, выбей им зубы. God, I'm angry at them. Я так злюсь на них. I'm so alone. Я так одинок. But I will still praise you. Но я все равно буду славить тебя. You had a real relationship with God. То есть видите, что у Давида были настоящие отношения с Богом. And if we want to grow in our relationships with God, и если мы хотим расти в наших отношениях с we Богом, need to spend time with Him. Нам нужно проводить время с ним. We need to spend time in His Word. Нам нужно проводить время в Его Слове. We need to um, listen to His Holy Spirit. Нам нужно слушать Духа Святого. We need to focus on Him, Нам нужно фокусироваться на нем, spend time in His presence, проводить время в Его присутствии and just talk with Him. и просто разговаривать Just с be Ним. with Him. Просто быть с Ним. If He's your friend, Если Он ваш друг, He will change you, Он изменит вас, and we will become more like Him. и мы станем больше похожим на Него. And we will grow in our friendship with God. Мы можем, и мы будем расти в нашей дружбе с Богом. Jesus said to his disciples, I no longer call you servants, but I call you my friends. А Иисус сказал своим ученикам, я больше не зову вас слугами, но я э, зову вас друзьями. Because I tell you what is on my heart. Потому что я говорю вам то, что на моем сердце. I tell you what my father told me. Я говорю вам то, что сказал мне мой отец. and that is what God wants for us. И это то, что Бог хочет для нас. He wants to be so close to us, Он хочет быть так близок к нам, our very, very, very closest and best friend. быть самым-самым близким и лучшим другом. Actually, there is this, this void in our hearts that only God can fill. И есть пустота в нашем сердце, которую может заполнить только Бог. You can have the most wonderful friends, but if God doesn't fill that void, then you'll still be lonely in a certain sense. То есть у вас могут быть самые замечательные друзья, но если Бог не заполнит эту пустоту в вашем с- сердце, то все равно будете в каком-то смысле испытывать одиночество. It all begins with God. It only... It all begins А, with God. все начинается с Бога. God, perfect community. Бог, идеальное о- общество, община. We are created in His image Мы созданы э, в Его образе. To have a relationship with Him. Чтобы иметь отношения с Ним. And a relationship with one another. И отношения друг с другом. That's God's design. И вот это желание Бога. What are we do about it? И что нам с этим делать? Let's spend time with God. Давайте проводить время с Богом. Let's worship God Давайте прославлять Бога. and let's serve one another. Давайте служить друг другу. Let's love one another. Давайте любить друг Let's друга. forgive one another. Давайте прощать друг другу. And then we will walk in joy. И тогда мы будем идти в радости. Many people think that other people can fill the void in their lives. Многие люди думают, что вот эта вот пустота в их жизни может быть заполнена другими людьми. Or other things can fill that void in their hearts. Или какими-то другими вещами. But it can't. Но не, так невозможно, это невозможно. You can be very wealthy and still be very lonely. Мы можем быть очень обеспеченными, но в то же время очень одинокими. Friendship with God and with other people brings, brings true joy. Дружба с Богом и с другими людьми приносит настоящую радость. Psalm 16, verse 11. Псалм 16, 11 стих. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. In the presence of God, there is real joy and pleasures in his right hand. В присутствии Бога настоящая радость и э, ну, блаж- блаженство в деснице Его. We don't often think of God as, you know, being a joyous God and that there are so many pleasures in his presence. А, мы не так сейчас, ну мы обычно не думаем о Боге, как о Боге радости, что есть в Его присутствии удовольствие. But that is true. Но ну, это так, в Его, э, то есть в присутствии Бога радость и удовольствие. Jesus was lonely at some times. А иногда Иисус был одиноким. When we think of the life of Jesus, когда мы думаем о жизни Иисуса, there were times when he would by himself go to be all alone by himself. А, были времена, когда Иисус уединялся. I don't think that is the loneliness I was talking about today. That is more like solitude. А я не думаю, что вот то, как уединялся Иисус, мы можем назвать действительно одиночеством, о котором я говорил ранее сегодня. Скорее, а, это просто желание немножко побыть а, наедине. And all of us need that. И всем нам это нужно. We sometimes just to need we need to be alone. Иногда нам нужно побыть одним. If you're an introvert, you need to be alone <laughs> more Ну и- often. <laughs> А особенно если вы интроверт, тогда вам еще чаще нужно быть одному. If you're an extrovert, a bit less. Ну, если вы экстраверты, то можно чуть пореже. But we all need to be alone sometimes Ну, by ourselves. Всем нам иногда нужно немножко побыть одним. But then Jesus, on the night before he was crucified, his friends left him. Но в тот вечер, а, когда Иисуса распяли, его друзья покинули его. He was alone. Он был один. Also, just after he was baptized, the Holy Spirit led him into the wilderness for 40 days when he was alone by himself. Также после того, как Иисус принял водное крещение, Святой Дух а, увел Иисуса в пустыню, где Иисус был сам по себе на протяжении 40 дней. So it seems like God led him into just a phase of being alone for a while. То есть мы видим, что Бог вывел Иисуса, ну, чтобы Иисус немножко побыл один. Sometimes we are lonely because of sin in our lives. Иногда мы одиноки из-за греха в нашей жизни. People are just fed up with us. They don't want to talk with us anymore because we don't want to change. Да, и люди просто не хотят с нами общаться больше, потому что ну, мы не хотим меняться. You know people like that? Вы знаете таких людей? You want to be their friend, Вы хотите быть их другом, but they just they don't want to leave their sin. но они не хотят оставить свой грех. And it's difficult to be friends with those people. И уже с ним тогда сложно иметь дружбу. When Judas betrayed Jesus, that was a very painful loneliness. Когда Иуда предал Иисуса, это было очень болезненное одиночество. When his friends betrayed him, было болезненно, когда друзья предали Иисуса. And when he was on the way to the cross, some of his friends even rejected him. И когда он был на пути э, к Христу, к кресту, и его друзья некоторые отвергли его. And when he was on the cross, и когда он был на кресте, He said, "My God, my God, why have you forsaken me?" Он сказал, "Мой Бог, мой Бог, почему ты оставил меня?" That's the most devastating loneliness that anyone can experience. Это самое ужасное одиночество, через которое кто-то мог бы когда-либо пройти. Because at that moment, потому что в тот момент Jesus took the sin of the whole world, your sin, my sin. Иисус взял на себя грех всего мира, ваш грех, мой грех. And the Father had to turn his back on Jesus. И Отец был вынужден повернуться спиной к Иисусу из-за этого греха. Jesus was all alone by himself. И Иисус в тот момент был один сам по себе. And that's a loneliness you and I never have to experience. И это то ужасное одиночество, которое нам никогда не нужно испытать. If we believe in Jesus. Нам никогда не придется испытать такое одиночество, если мы поверим в Иисуса. Jesus said, "Forgive them, for they know not what they do." Иисус сказал: "Прости им, потому что они не знают, что творят." And when he was alone, и когда он был один, he died for our sins. Он умер за наши грехи. For your sins, for my sins. За ваш грех, за мой грех. And he rose again from the dead. И он воскрес из мертвых so that we can become the friends of God. Чтобы мы могли стать друзьями Бога. So that we will never have to experience that loneliness. Чтобы мы, нам никогда не пришлось испытать то ужасное одиночество. So that we can be part of God's community, the church. Чтобы мы могли быть частью Божьей общины, церкви. So that we can live full lives to чтобы, His glory. Чтобы мы могли на славу Его жить полными жизнь, полной жизнью. Isn't that amazing? Удивительно. Mm-hmm. In Hebrews 4, it says that we have a high priest who knows exactly what we went through. В э, Евреям э, ч- четвертая глава написано, что у нас есть ам, high priest, первосвященник, который знает то, через что ам, мы проходим. He can sympathize with us. То есть он может все прочувствовать, что мы No чувствуем. matter what you've been going through, Неважно, через что вы проходите. Jesus knows exactly what you're talking about. Иисус знает, что это такое. If you're lonely, если вы одиноки, he knows about it. он знает это, что это And такое. can heal that. И он может исцелить вас от этого одиночества. Can we pray together? Давайте помолимся вместе. If you can stand, that will be great.